no, no. Cup Zoning 2019. Nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square. palimang laban na ng gabi para sa Isa Buhay 2019. Magingay tayo para sa parating na laban. Oh. Shoutout sa lahat ng support ng Tunay Live at Online. Paki sa mga pirata, alam niyo na yun. At uh, ah, Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Shoutout sa palagi, flip-top staff sa, sa kanilang lahat. At lahat ng MCs na dumadayo galing pa sa labas ng uh, Maynila para lang maki-enjoy kasama namin dito. Yeah. Sa kanan ko, galing pang Cebu City, Visayas represent at Masbate represent. Magingay tayo lahat para kay Aser. Chill, chill ka lang ng chill Habang ako'y stress na sa'yo kakasingil Maawa ka naman magbabayad ako ng bills Kailangan ko na yan, bakit di mo ba ma-feel? San ka matatagpuan? Bet Veterano yata to sa tago-taguan Bawasan mo naman ang iyong kautangan Utang mo lang yata ang merong kaunlaran at sa kaliwa naman, galing pang Valenzuela City para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Apex. Kumisa para ang sarap Bumalik sa mo lang Tanggalin na muwang kahit na saglit Na makita ko lang yung batang paslit Na sabik sa ulan Walang problema kung walang malaking laruan Lumaki naghanap na sa labi Kaso lang sa landas ko saan dapat aking apoy Hanggang maging abo ang etabladong nais tuntungan Upang makarating sa rurong umakyat na hubog sa pagrap pagsubok Kinarap, nagbaka sakaling may mabuong alamat Sa sulok sa lapag, kahit na ang tulog ay hindi sapat sa bubong Maglakad masunog ang balat kahit tumaob, nabuhos ko lahat Nanalo ng coin to si Acer, pinili niya mauna si Apex. Tig dalawang minuto tayo, pito ang hurado. Isa ay 2019, unang banat, Apex. Yo, yo! Inaasahan ko na makalaban Lanceta, Poison o si Six Threat. Tangin na punta ako sa Pokemon na Diglett. Ang kanyang secret, pag walang toothpaste, mm, chiclet. Yung mukha nito, ang weirdo ng pagkakaulma at pagkakamix. Parang sinabi ng Diyos, o yan, good luck sa mga chicks. Magsiset up ka lang ng piso net sa looban! Niyaya ko to mag-cypher, biglang nagpaalam si Acer. Sabi ko, text-text na lang to. Sabi niya, Viber. Computer engineer na tulak. Ang lupet, mga brother. Naghahatid na ng fiber, nagkakabit pa ng fiber. Eto ba yung nilaban nyo sa akin sa zoning? Walang charisma at boring, kaya pag nag-double time yung crowd, ka, alam mo nakakita ng dolphin. Sama na ka naman, na ka naman, na naman, eh. 80 Nung tinalo niya noon si Damsa, panay papogi si Pangok. Dapat pala pagkatapos nyo magbattle, nag-boxing din kayo. Ngayon may nalalaman ka ng Flow King. Flow King, ina mo! Kahit na anong pang flow mo dyan, magpa-float pa rin ako! May tanong ako sa'yo, Utol. Ilong ba yan o bukol? Tudor. Yung ilong, kala mo pang pick up, yung pala hatchback na Tudor. Cebuano pride? Hindi ka naman Cebuano bay. Tingnan mo nga yung ilong mo, peach mango pie. Kingina ka? Pangu ka pala? Hindi halata! Shades mo dapat pang matrix yung nakadikit sa mata! May nagpapanggap na presidente ng Rapolo. Damuho. You put the pango in Pangulo. Surgery tol, di mo bet. Tingnan nyo pag may silhouette, parang logo ng ni Yosef. Tingnan nyo! Tingnan nyo! Gusto ng takpan, ako conscious na masyado. Mamaya, habang nagrarap ka, dyan nakapokus yung mga tao. Nung laban ko kay Husky, tuturuan mo pa ako? Putang ina yung record mo, magsasampu na yung talo. record nito, 8-7. Ang bobo-bobo niya. Pag tinalo kita ngayon, dapat mag-8-8 ka. Enigma talaga, walang maisip na racket. Inipit yung budget. Ah, sarang puta, parang pinilit sa bracket. Yes, matindi magalit. Hawak kong minigyan na bitbit ni Barret. Kung kamay na bakal mo, asero, sa akin, infinity gauntlet. Time. Game, game. Apex versus Balakid ba sa finals tinitiyak yung mga pre? Nagbilang lang ako kung ilan ang iiyak ngayong gabi. Flip Apex! Isang sikat na mahilig maghamon ng sikat para patunayang mas sikat siya sa kanila. Pag may sumikat na iba, napapadilat ang mata, ayaw pumayag tang ina na may mas sikat pa sa kanya. Hamon ang hamon kay Shea Sinyo pero di ka pinapansin kahit papikit-pikit at mangiyak-ngiyak ka na akala ko bahari naiinggit ka sa sikat ng iba. Pag-isipan mo naman yung mga banat mo. Pag-isipan mo kahit slight. Ikaw lang kasi yung kilala kong araw na hindi naman bright. Di ka naman nakapagtapos kasi hirap kang umintindi. Kaya paano ka naging san kung wala ka naman kahit isang degree? Nauunahan niya na daw si Luni pero nandun ka lang sa kanyang backseat ni hindi mo nga naintindihan yung mga banat niya kay Mark Grist. Kaya... Kaya kada kinukumpara ka kay Luni, si Luni bad trip kasi aminado siyang di ka pamatalas kaya nga pinadaan ka sa blacksmith. Puro pang babasto! lang ng babae. Tumatak niyang liriko. Puro ang pangit na shota mo, tol. Tang ina ka, kadiri, bro. Tingin mo, nabababoy mo yung kalaban sa napag-isipan mo na kung anong lumalabas dyan sa bibig mo. Refleksyon yan ng sarili mo. Kilala niyo si Apex. Mahilig man damay na shota to. Pero sabi niya kay Blacksmith, pinalaki daw siya ng maayos. Huwag ka mag-alala, di ko titirahin shota mo ngayon. Mamaya na lang pagkatapos. Kasi kasi pakantot naman talaga yung shota nito. Kaya nga pinapadlock yung panty sabi ni heavyweight. Pero useless yung pagpadlock kung marami kaming may duplicate. <laughs> ito'y, ito'y Leonard versus Ben Simmons. May hirapan ka sa 3 rounds kang try. Kung pito yung hurado, 4-3. Malabo na magpantay. Makakalusot sa pagbantay. Sa huling tirang pang goodbye, naging paalam sa tournament yung pagsabay mo sa kaway. Di na makakatungtog. Di na makakarating sa final C. Apex, di na matutuloy yung rivalry nila ni Balakid. Pero okay lang. Ito naman yung laban na gusto mo. Kasi di ako si Balakid pero naging Balakid ako sa'yo. Kung sino mas maingay sa tao, tagumpay doon nila binibigay o kaya may labang hinihintay. Ako, walang ingay sa nanonood. Alam mo kung bakit ba? Mga witness yan sa pagpatay kaya di yan nag-iingay. Tae-tae. Yung mga disk mo sa girlfriend ko, ang dali-dali. Tol, hindi ka pa nakakalapit doon yung mga buto mo, bali-bali. Kaya sinasabi ko sa'yo, Asher, huwag kang magkakamali. Yang ilong mong barang botones, lalagyan ko ng tahi. Perfect! Yun na yon? Hindi mo na kaya lupitan dyan? Mas napansin pa namin yung ilong mo na hugis pakwan. Lunifan na nagmumulting mangmang. Meron daw siyang bars, jokes, delivery, quality, trusted healthcare, gawa ng Unilab yan. column A. Oh, okay. Kung yung balat ni Makabaho parang Coco Crunch yung sa kanya, parang choco cake. Kung umasta, kala mo may doctorate, yung TF naman sa gig, promo rate. Kung pelikula yung buhay mo, ako na nag-color grade, ako pa nag-auto-fade. Ang dapat sa'yo, magbanda. Parang audio slave, magsuot ng maong at shades, makipagsingalong sa stage. Kasi mukha kang badyaw, drummer ng Four of Spades si Doctor Strange. Ako si Doctor Strange. Dadaling kita sa med school, aser. Ah, Ilalagay ko to, sasaksakin ko to sa baga ng nebulizer. Ilalagay ko pa sa test tube after kasi yung kalaban ko sa stage 2, cancer. Pag nagsimula na siya mag-rap, na yung lumalabas. Ikaw yung tunay na wala ng intro-intro, hindi si Aklas. Sa Cebu daw, ikaw ang pinakapalaban. Dalawang minuto para kay Aser. Boom! Parang torong pinakawalan! Tapos sasabihin nyo, diretso sa punto mga sulat. Eh wala nga itong pambungad. Paano makukuha yung punto yung kalaban mo nagugulat? Nagsisimula ka sa gitna, may ganun kang sumpa tanginan to, walang kamu-kamusta. Unang meet nga namin, sabi niya sa akin, ganun ba? tanginan to, walang kamu-kamusta. Unang meet niya namin, sabi niya sa akin, ganun ba? Tumatalon-talon pa. Marunong naman siya magsulat ng ender. Ang problema, nagsisimula sa center, walang enter. Kaya yung umpisa ng mga rounds niya, Madalas ang lala. Kung siya kausap ni Noah, gumagawa pa lang ng bangka, mataas na baha. Imbis na sa wordplay at multi magpaalipin, bakit di na lang natin isipin? Kung bakit sa lahat ng picture si Aser hindi nagpapakita ng ngipin. Wala namang sira yung tit niya. Puro pang pirana lang lahat, tas may siwang sa gitna. Mot! Ito talaga yung luni na panggap. Kasi malaluni siya magrap tapos yung ngipin niya sa harap, Manila to QC yung agwat. Nag-FB live pa si Pacboy. Feeling ha? Yung ilong naman pambaboy. Tapos yung siwang pang piggy bank. Puta! Aser ah, Ace! Yung pangalan para labasan ng body waste! Hindi ka makakapasok sa mother base hanggang doon ka lang sa outer gates, Marlon Copyface. paste Uuwi ka na Cebu, hindi sa body bag, kundi sa attache case na may sticker na nakalagay, Happy Holidays. Yung dikta, may tite. Yung G-spot, may bilat. Ikaw may puwet ka sa pangalan, Aser. Ah, huwag ka na magrebat. Ano ah, Yo, check, check! Apex malakas. Bakit napaka-simple ng banat mo? Kaya nagkasiwang yung ngipin ko, kakangat-ngat ko sa nipol ng syota mo. Ano? Sabi sa akin ni Luni, may anak ka daw. Nasa na? Kaya baharing araw kasi laging sinasabi ng anak mo si Papa, san na? Pinanggihan yung biyaya Magiging sagaba lang daw kung mapabilang sa buhay niya. Baka maging atheist yung anak mo, walang makitang tunay na ama. Ako, pag nandamay, rekta pa rin sa kalaban. Ikaw, pag nandamay, tinira pa si Sinyo, pero si Mot yung kalaban. Tapos sabi pa kay Mot, Patagilid daw tumira yung asintado. Tarantado, ikadalaban eh, mo, tinatamaan mo ibang tao. Kaya hindi ka pinapansin ni Sinyo. Kasi puro ka lang salita. Binastos ka nga sa event ni Makagago, nagpa-picture ka pa sa kanya. Tapos sa kanta, napaka-brutal. Kaya pala maraming babaeng tinakbuhan kasi tira ka ng tira, di mo naman kayang panagutan. Tawag ng tawag kahit kanino. Pansin nyo ba mga tol? Hoy, alam kong mahilig ka mag-call out kasi dati kang call boy. Pero lalaki naman daw siya minsan. Nagiging bakla lang pag nanganganib na yung buhay. Daig mo pa kamelyon para makaiwas sa pahamak, nagpapalit ka ng kulay. Bakla, bakla, bakla. Alam nyo ba kung kailan naganap yung pinakaunang kissing scene dito sa liga? Abra Apex versus Chris Delano Ice Rocks, ipost nyo sa 4 minutes and 2 seconds mga repa. Makikita nyo kung paano sinugod ni Apex si Ice Rocks sa kanyang bibig. Di lang pala titulo ni nanakaw mong hayop ka, nagnanakaw ka pa ng halik. Panoorin nyo! Panoorin nyo! Di ako sinungaling! Di ako katulad mo iho! Nag-cool off kayo ni Boss Lots nung napanood niya yung video. paano yan? Pag yung picture niya ni Boss Lots, makita ng anak mo, ano sasabihin niya? Pa, kayo to? Nung battle niya kay Blacksmith, sabi niya, oh, Rap typer ka rin pala. Paano yan pag may cypher, may typewriter ka rin dala? Very good, yay! Ginaya mo lang yung sinabi ni Luni nung kalaban niya si MJ. Kaya pala, kaya pala may kantang peke, bumenta sa normal na tao lang. Tipikal na Pinoy, hindi inuusisa yung laman. Kopya ng kopya para sabihing lirikal kahit kailan ng peke, di magiging original. Kalagitnaan na ng palabas mo, nag-iiyakan na lahat sa sulat mong napaka-boring sa sapagkat lahat. Tila nanonood lang ako ng MMK ngayong gabi kasi para makuha ko yung title, tatapusin kita hanggang huli. Yo! Boss Lutz na naman. Wala na bang iba? <clears throat> Nakakairita. Tara, selfie tayong dalawa. O, oh, ayan. Bakla na rin kita. <laughs> picture, chinupana. Bakit dati nagpa-picture ako kay Bobby Portesa, hindi gumana? Alam na kasi yung pogi between you and me. Habang inaasar nyo ako ng namamakla, sumisigaw yung mukha nyo ng insecurity. Pero lakas, lakas. Huh, tangina, panalo na to. Nakaka-pressure yung ginawa mo. Nahihiya naman ako. Sa flip-top Cebu, isa ka ng opisyal. Opisyal na tanga. Nakitaan siya ni Anigma ng potensyal. Kaso hanggang potensyal lang pala. Balita ko kay Marlon, gagawa daw kayo ng kanta. Pero pag binadibag daw kita, kalimutan mo na yung kolabo niyong dalawa. Yung fans niya daw, pila-pila. Binigyan pa siya ng gig ng Viva. Siya na daw yung Bisayang Wiz Khalifa. ha? Wiz Khalifa? Eh si Jid ka, di ba? Kilala mo si Jid Anigma? Jid Madila. Sabi niya kay Jonas, kung sa bagay, tanga ka nga pala, ano pang aking ikaagulat? Pero kahit hayop ka, wala ka pa rin kwenta sa gubat. Kasi isa kang jellyfish, puro lang galamay, pero wala kang utak. Anigma, sabihin mo nga sa akin, may jellyfish ba sa gubat? Sabi ng jellyfish, Sino walang utak? yung katangahan nito, sagad hanggang buto. Akala niya, eh, bro, tuyo ba? Bisayang may dalang tuyo. Bigkas niya sa angkor, encore. Pag may gig kami sa Cebu, siya palagi yung Enmore. Alam nyo na, Luni, Abra, Apex, and more. Pag binisto ko na to, tingnan natin yung galing niya. Simula nung sumikat si Luni, Cebuano na din siya. Nung laban niya kay Spade ko, ano-ano pinagsasabi. Sabi niya, hindi lang si Luni malapit sa Cebu. Marami pa kami. Eh, marami pa kami. Halatang naiinggit. Marami pa kami. Marami pa kaming nagpipilit marami pa kami, tartado, taga-masbati ka. Apat na taong ka na nagsisinungaling sa harap ng kamera. Tangina, isang poser na naman na nilagay nyo sa menu. Pinapili siya kung Cebu o Masbate, Masbati niya yung Cebu. Buti pa si Abadon, proud sa Malabon. Ikaw may kagtakang batang kulon, hindi ka naman taga doon. Wala kang karapatan na makipitas ng bunga. Bisita ka lang pero pilit mong kinukuha yung titulo ng lupa. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin na si Acer Ace ay diputa. Nagturo siya sa gitna ng masbate, naging masturbate yung resulta. Tour, gitna, masbate, masturbate. Namnamin niyo muna na mag-trending pa sa public. Malabo ko nang gumaling kahit mag-training ka sa Pasig. Magdudududo, dududo, double time ka man, Janity ka pa, ready kay Balakid. Pero pag ako, rumatrat, parang usi. Pagdating sa semi, automatic. Si Abra, sa MTV, sinakop na yung Asya. Si Looney bilang MC, putok na sa Russia. Wala kang bilang kaya di sila takot mawala siya kasi kilala ka lang naman bilang tagakantot ni Basha. Ako, kilala ako bilang hindi. Hindi ako the best. Pag nagmabiles, marami ang naiinis kaya kada battle, sinasabihang nagmamadali. Ganyan ako kung pumatay walang sinasayang na sandali. Ikaw ngayon ang pagtitripan ko. Diba dati pinagtripan mo si Sinyo na magbenta na lang siya ng damit kasi sa battle rap walang mapapala? Tapos ngayon, nagbibenta ka na rin pala. Yan, si Apex. Walang modo na rapper. Kinain mo lang yung mga sinabi mo parang double time ni Acer. oh, tinira ko yung sarili ko. Tama kayo na narinig. Tama kayo na walang narinig kasi yung walang lakas yung binitawan niya. na sayang aking pagpanik. Nadismaya ako sa refleksyong inaasahan kong malupit kaya binasag ko yung salamin. Nang may maramdamang sakit, di na sa akin tatalab. Estilo mong ganyan. Bebenta lang pambababoy mo sa mga may ayaw ng laman. Ito na ba yung veteranong sina... Ito na ba yung veteranong kinakatakutan ng mga baguhan? Ako parang nakapisi lang kasi yung Apex na Legend nilalaro ko lang feeling matapang, porket gumawa ng distract ng bakla, eh halos mawala ka nga nung na-distract ng bakla. Kaya kung matalino ka, sana naisip mo to na di ko lang nilaro yung salita, nilaro ko pa yung laro mo. Ano, masakit na ba? Para kang pinarusahang nakagapos. Tanging kamatayan na lang ang lunas makaraos sa mga bala kong nakalakip sa mga bara o halos. Finiring squad ka sa dami mong butas pagkatapos. Tapos, mahilig maghamon ng grupo laban sa grupo. Kami, bumabattle kahit yung kalaban ka grupo. Ginagawa namin yan para sa kultura. Ngayon, sino ang bakla kayo na takot sa isa't isa o kami na nagpapatayan sa gitna? Sagot! Magsumbong ka na kay Luni pagtapos ng labang to. Kasi yung pinadala niyang multi, talo sa bara ko. Alam mo kung anong multi ng talo sa bara ko? Judges, paliwanag niyo mabuti paano nanalo to. Live set magigay para sila Brad! Zoning 2019 is sa buhay 2019. Acer vs. Apex. Mag magigay, spambes para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, advancing sa tournament, 7-0. Magigay tayo lahat para ay Apex. Judges. Maraming salamat to. Oh. Sa semis, gagaling ako pa. Uh, ah, binoto ko si Apex. Parehas magaling pero mas mataas yung caliber ng binitawan niya ni Apex. Apex. Uh, ah, yun, Apex uh, all the way. Mas effective na puncher si uh, Apex overall and uh, hard. Ayun, ayun. Mas maraming lumanding din na uh, suntok overall. Pero yun, Apex. batas, pricing Estrada. Victa pricing. Ah. Ako binigay ko round 1 ko kay Apex. Round 1. Uh, ah, binigay ko round 1 ko kay Apex din. Ako round 2 ko binigay ko tabla. Round 2 ko binigay ko kay uh, Acer. Round 3 ko kay Apex. Round 3 ko kay Apex. Medyo uh, mas busog yung bitbit ni Apex. So, ewan ko, mas siksik para sa akin nung kinapanood ko. So, binigay ko paano kay Apex. Ako yun, round 1 and 3 ng Apex, mas, mas bit-bit nga talaga. Mas nadala niya yung tempo ng buong battle. Round 2, strict din yung pinakita ni Hassel. Pero yun nga, 2 rounds nakuha ni Apex. Congrats Apex. Yo, ganun, uh, round 1 and 3, uh, ah, Apex, round 2, Hassel. Ah, mas ano eh, uh, si Apex mas yun, mas total package siya eh, Mas, mas naglanding yung mga suntok niya. So, yun. Panalo sa Apex. Uh, Invictus, Invictus na lang. Uh, para sa akin, mas effective, mas malakas. Apex, all three rounds. Yo, all three rounds kay Apex. Uh, maganda yung mga banat din niya sa regressive. Kaso para sa akin, clean siya. Right. Yung kay Apex. Pwede sa pa lang, ang ganda ng approach.